Euh, de Florida, le rappeur de Miami sur Skyrock. 5h59, super content de vous retrouver. C'est Vincent, ça y est, vendredi, enfin le week-end. Ça va faire plaisir à tous les taffeurs, les vacances pour pas mal d'entre vous. Ça tape des nuits blanches avec le son de Skyrock et on attaque tous ensemble une toute nouvelle matinée, le morning rap et RB, du son et des cadeaux tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h pour les cadeaux. Ce matin, j'ai des invites à vous offrir pour Rihanna. C'est euh, samedi prochain, le 30 juillet, Stade de France. Attention, préparez-vous dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna. Faudra envoyer Rihanna au 7 20 20. Vous repartirez avec vos places à part 5. Je peux d'ores et déjà vous dire que ça va tomber dans le cours de la matinée. On a également dans la roulette l'enceinte la Monster Back Float à vous offrir avec la triple compile Planet Rap 2016. On reparlera de tout ça tranquillement dans la matinée. L'horoscope de l'amour, ça sera tout à l'heure à 7h10. Pour tous ceux qui attendent les infos avec Rémi, Rémi c'est euh, tourné le dos en se levant ce matin. Il va arriver dans quelques minutes. Il euh, traîne sa misère pour arriver à la radio. Il doit être en train de nous écouter. Donc voilà, il sera là à 6h30 pour faire un petit point sur l'actu et sur le sport. Et puis cette émission, on l'attaque direct avec euh, Mike Posner, avec Tokyo in Ibiza, PNL en nouveauté. Derrière, je suis QLF, tu la famille et la nouvelle des Major Laser. urban music non-stop. a to show I was cool.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 海中。 Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le sel. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip, on les met en sueur. Et lendemain dans le père, t'entends du PNL T'entends du PNL. Dans le ou dans ville, on a vie La jungle, elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires, du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein, touche, on touche le salaire. on fait ce qu'on peut, toi reste en chien, toi reste en chien Le majeur traverse le ciel, on voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. 2-3 millions, 7 mois là juste pour quitter la terre. Je fais plus ta gare, QLF se fait le rap faire L'odeur de la mer, je sens qu'il est temps de se refaire. Je suis bien chez père, je rattrape les années en l'air. J'aime son accent, j'aime la vie en vrai. Je prends ton temps, je réfléchis après. Je souris à la merde, souris à l'envers. Sans commentaire, en commentaire, en commentaire, en commentaire. moi merci d'avoir douté de moi. Je prends mon oseille, je chante, je me casse de l'autre bois. Elle est sombre, elle est Ce soir, la lune rouge. Petnax vers Itachi Putain c'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous TTF, IGT, EMZ, des même adresse, personne ne nous enquête. Personne Dans, le vide, je vois le monde en entier. Le monde en entier. Le monde en entier. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On fire Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille les deux frangins en nouveauté. Je suis QLF, je suis que la famille euh, sur Skyrock à 6h7 Skyrock. Premier sur les nouveautés dans le Morning Rap R&B. Boom sur Skyrock, la toute nouvelle des euh, Major Laser et Maître Gims derrière avec ma beauté. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, a pump. She got body like Baywatch.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 tu l'as entendu à la radio. Ça se passe sur Skyrock. Yeah. Skyrock. 6h, 9h sur Skyrock. Rap R&B. Le morning rap R&B. Je ne t'ai pas donné ton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 dans la rue elle t'abandonne. Du rap, du du R&B. Oh my God. Skyrock, qui cartonne. 6h, 9h sur Skyrock. Le morning rap et R&B. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. turn back time to the good old days. smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My, my name's Blurry Face and I turn back time to the good old days. Old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. de Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compil Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 2016, la compile officielle pour un été. Promis sur le rap, Roulette au 7-20-20, 65 centimes plus coup d'un SMS. Mesdames et messieurs, le moment est venu de participer activement à la purge annuelle. Pendant cette nuit, tout crime sera légal. American Nightmare 3, élection. Certains voudraient mettre fin à cette tradition. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. American Nightmare 3, élection. Choisissez votre cible, actuellement au cinéma, avec Skyrock. pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués, comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat.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 une entrefait. Moi, partout, tant tu m'attendras du réel sous les cils. Nos portraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non, j'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman. au travail J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Hein? Allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Je crois que t'as besoin. T'aurais pas. Allons-nous-en ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en âge Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire C'est hyper dur mais au fond je vais partir Te laisser seul compter les étoiles Encore une fois je m'en vais faire de l'oseille Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs Allô maman, je crois que t'as besoin de repos Allons-nous-en ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. Bobo, Bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin, repos, allons-nous-en. Ouais, maman, ça va? Il nous vient de Marseille, il sera en tournée Skyrock dans toute la France à partir de la rentrée. CH sur Skyrock avec Allo Maman SCH que vous retrouvez sur la triple compile, la triple compile de l'été. Allez là la compile, Planète Rap 2016. Voilà, on va vous l'offrir dans la matinée, dans la roulette, avec également votre euh, votre enceinte, la Monster Back Float, l'enceinte qui flotte. Elle vaut 150 euros, ça sera dans la roulette. On fera un premier tirage d'ici à 9h. Les inscriptions, dès maintenant, vous y allez, vous envoyez roulette au 7 20 20, 7h29. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Fin de semaine, week-end qui approche, début des vacances aussi pour pas mal d'entre vous. Le morning rap R&B tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h avec Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake en prépa. Il y aura ça aussi. Na verdade, era um zão. Alonso des psychiatres de la rime, le collègue de Soprano Binta juste après l'actuel sport. Alors Rémi, comme ça on s'est pété le dos dès le matin Eh ben en se levant, je sais pas, ça a fait clic. Ouais, clic. Euh, <laughs> grand sportif encore ce Rémi. Je te jure. Bon, l'actuel sport, la météo, ça dit quoi aujourd'hui Eh ben c'est une météo couverte aujourd'hui, des averses hein, euh, sur euh, toute la moitié est avec des orages prévus dans le nord cet après-midi. On a 18 départements ce matin en vigilance orange pour euh, les orages de l'Auvergne au Midi-Pyrénées. Demain samedi, le soleil fera de belles apparitions malgré les passages nuageux. Des coups de tonnerre sont prévus dans le nord-est. Eh, ça ira mieux dimanche notamment. En fin de journée, les températures ce matin 14 degrés à Beauvais, 15 à Alençon, 16 à Tours, 17 à Lille et au Mans, 18 à Paris, 19 à Toulouse, 20 à Lyon, 21 à Montpellier, 22 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 22 au Havre, 23 à Saint-Etienne, 25 à Bordeaux, 26 à Lille et à Lyon, 27 à Marseille et à Orléans, 28 à Paris et à Poitiers, 30 à Nîmes et 32 euh, du côté d'Ajaccio. La pollution et ses moyens, les indices sont compris entre 3 et 5, ça monte à 6 sur Mulhouse, Poitiers, Marseille, Avignon ou encore sur Nice. Will Smith, Niska, Beyoncé, l'horoscope de l'amour, tout ça c'est prévu d'ici à 7h et là c'est parti pour l'actu. Et encore beaucoup de monde attendu sur les routes ce week-end. Bison Futéis, le drapeau orange dans le sens des départs aujourd'hui est rouge en Ile-de-France. Il est déconseillé de quitter Bordeaux, Lyon et Paris entre 11h et 21h. À l'occasion de rappeler qu'il faut être prudent, vous allez peut-être euh, faire la fête pendant vos vacances, normal. Et vous savez que ça met votre meilleur ami. La route reste la première cause de mortalité chez les 18-24 ans. La colère qui ne redescend pas dans le Val d'Oise en région parisienne après la mort d'Adama Traoré. De nouveaux incidents ont éclaté cette nuit à Beaumont et à l'île d'Adam. Des voitures et des poubelles ont été euh, incendiées. Près de 180 policiers et gendarmes sont mobilisés sur place. Échauffourés qui font donc suite au décès du jeune homme pendant son interpellation mardi. Les résultats de l'autopsie ont démontré qu'il souffrait euh, d'une grave infection et qu'il n'y a pas eu de violence. Une marche blanche est organisée par sa famille euh, cet après-midi. Un projet longuement préparé. L'enquête se poursuit après l'attentat de Nice il y a tout juste une semaine. Cela faisait un an que Mohamed Lawesh Boulel en fait échangeait des SMS avec ses complices. Il avait dans son téléphone des photos du feu d'artifice de Nice, mais en 2015 avec des zooms sur la foule. Euh, quatre hommes et une femme ont été déférés hier et mis en examen avant d'être écroués. Sur le plan de la sécurité, une enquête a été euh, ouverte pour connaître le dispositif qui avait été mis en place. Les résultats seront communiqués la semaine prochaine. 15 personnes euh, sont toujours entre la vie et la mort. Donald Trump qui accepte avec humilité et gratitude de porter les couleurs républicaines pour l'élection présidentielle américaine. Le milliardaire a prononcé son discours cette nuit d'investiture pour clôturer euh, la convention de son parti à Cleveland. Sa parole était très attendue alors que les républicains euh, sont divisés sur sa nomination. Le candidat a promis un retour de la sécurité aux États-Unis. Et puis du foot, avec les Bleuets qui sauvent l'honneur, l'équipe de France des moins de 19 ans jouera la finale de l'Euro. Ils ont battu euh, hier le Portugal, victoire 3 buts 1. La finale est prévue dimanche contre l'Italie. Et eh ben voilà, bravo les Bleus. Bah ouais. Les Bleus qui gagnent, ça fait plaisir. Toi, on va te retrouver tout à l'heure, Rémi, pour l'actu pour le sport. 6h32, Morning Rapper RnB qui continue.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 my body.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 jamais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes tasse toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves de bon. Tout à 7h20 le nouveau son d'Alonso des psychiatres de la rime sur Skyrock c'est Binta le morning rapper NB. jamais Skyrock n'a passé autant de sons dès le matin on enchaîne avec Will Smith tout de suite c'est Men in Black d'ailleurs n'oubliez pas Skyrock Classics hein, l'émission des classiques de Skyrock que des sons à l'ancienne c'est tous les dimanches sur Skyrock de 18h à 20h avec Maxime Men in Black de Will Smith c'est parti et Mustapha Jefferson de Niska Just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black ray bands on. Walk shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. Uh, and. Tonight a night on the horizon, bright light into sight tight. Camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotizer, normalizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, I mean, let's give a noisy cricket, get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless, MIBs bees freezing up all flag. What that stand for? Men in black. Uh, and. The men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. Uh-huh, uh-huh. Uh. in closing. I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Jefferson, Niska sur Skyrock à 6h46 le week-end euh, qui se prépare. Bon, sauf pour ceux qui bossent le week-end, évidemment, on vous fait une, grosse, euh, une grosse dédicace, une grosse pensée à vous tous. Vendredi matin, le 22 juillet, le Morning Rap R&B qui continue avec celle qui a pulvérisé le Stade de France hier soir. On a été content, on a eu l'occasion de vous offrir des places par centaines sur Skyrock. The Queen Bee en prépa, Beyoncé avec Hold Up they don't love you like I love you. Le escrew aussi, escrew et Necfeu pour le rap français avec je avec euh, avec euh, j'aurais pas dû et euh, votre horoscope de l'amour aussi dans 45 secondes. Ça va aller, le nouveau tube de Kaina Samet, extrait de son prochain album. Ça va aller, disponible en streaming et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le cartable Reine des Neiges ou Spider-Man à 14,90€ chez Leclerc. Un cartable tellement beau qu'il donnerait presque envie de retourner à l'école. Du 13 au 23 juillet, le très bon plan Leclerc, c'est le cartable Reine des Neiges ou Spider-Man à 14,90€. Inutile de résister, un cartable comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Oui, l'horoscope de l'amour, c'est tous les matins sur Skyrock à 7h 10, 8h 10 et 9h 10. On est le vendredi 22 juillet, c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse aujourd'hui pour les balances et pour les capricornes. Alors fuyez les frustrés et autres michetots d'Instagram et des réseaux sociaux. 1 sur 5, les taureaux et les poissons. Méfiez-vous des gens qui vous mettent trop rapidement sur un piédestal. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les béliers. Et pour les gémeaux, vous aurez besoin d'un petit peu plus de temps que d'habitude pour faire monter la tension température 3 sur 5, scorpion et verso, dégainez votre arme secrète, le massage qui rend fou, 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les lions et pour les capricornes avec l'ascenseur émotionnel qui va tourner à plein régime et plutôt dans le bon sens. Et enfin, 5 sur 5, les vierges et les sagittaires avec au programme un tête-à-tête aussi torride que langoureux, les vierges et les sagittaires avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Le morning rapper R&B qui se poursuit. Le Stade de France, elle l'a enflammé hier soir. C'est The Queen Bee maintenant Beyoncé. Le hold-up de Beyoncé, le escroc aussi, le groupe de Nekfeu avec J'aurais pas dû sur Skyrock. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. back up. They don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Oh, I like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage. Still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. it's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star. Sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood. Holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Hold down, they don't love you like I love you. <laughs> got my swag on. I look in the mirror and say, What's up? What's up? What's up? What's up? I hop up up up, bed and get my swag on. I look in the mirror and say, What's up? What's up? What's up? What's up? Skyrock, hip hop, hip hop, Skyrock, hip hop and R&B, on est sur le rap. Rap, rap, R&B. Le morning rap et R&B, 6h, 9h sur Skyrock. Le diable me remet dans le mal, elle veut que je l'emmène en bas, afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant je balle, mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. mes jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. mes jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Le diable me remet dans le mal Elle veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la white widow Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white widow j'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette épouse extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bats. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fautes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas mes peurs, jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fautes Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on disait la comète On avait tout pour être bien mais je tentais déjà comme même. Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on disait la comète déconné, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rentrée Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. c'était pas la white weed. J'ai fait du mal à ma petite. Le Escrew sur Skyrock, le Escrew c'est le groupe de Nekfeu avec J'aurais pas dû, c'est un son que vous retrouvez sur la triple compile Planète Rap 2016, triple compile de l'été. Regardez en allant faire euh, vos courses, vos commissions, vous la verrez dans, dans les rayons euh, des, grandes surfaces avec le beau logo Skyrock et le beau logo Planète Rap dessus. On vous l'offre ce matin la triple compile Planète Rap 2016 avec aussi l'enceinte entre mes mains, la Monster Back Float, l'enceinte flottante. Elle vaut 150 euh, euros, ça sera dans la roulette. On vous donnera un top inscription dans le cours de la matinée. Il est 6h56, le morning rapper qui se poursuit, le son Raga Soul de Ken Jones en prépa. Vous passe donc Mine dans une minute 22. Puis attention, hein, il y a des euh, orages de prévus sur une grande partie de la France aujourd'hui. On en reparle dans quelques minutes avec Rémi pour l'actuel le sport. Sans place de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Fanny a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors elle croit qu'elle peut tout réussir, même intégrer cette grande école de musique. Oui, mais Fanny, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août, voire règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Coupe carré. Nouvelle tête Débroussailleuse thermique. Coupe facile Lame performante. Prix rasé 99 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Débroussailleuse thermique NL, 30,3 cm3, lame 4 dents, diamètre de coupe 23 cm à seulement 99 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 22 juillet dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur Dépôt.fr Brico Dépôt a été réélu meilleur chaîne de magasins de bricolage de France. du R&B. Rap and R&B. Non-stop. Skyrock, rap et R&B non-stop. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson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 for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, como está? She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, como está? She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. And she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, oh, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my Then she says I pass it. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, oh, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my Then she says I pass it. And I said, nabule. No matter where I go. Le son à Gaden, Soul de l'été découvert sur Skyrock. Ken Jones avec Don't Il est 7h01. Bonjour à vous tous et bienvenue. Ça y est, le week-end vendredi 22 juillet. Les vacances aussi qui vont débuter pour pas mal d'entre vous. Pour Rihanna, pas de vacances. Hein. Elle est là, elle est avec nous. Elle est en France actuellement. Elle sera demain au concert Skyrock au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq et le samedi 30 juillet au stade de France à Paris-Saint-Denis. Des places pour le stade de France à gagner en ce vendredi matin sur Skyrock. Préparez-vous dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna. Vous envoyez Rihanna au 7 20 20. Vous repartez avec vos places par 5 et il est possible, il est tout à fait possible que ça tombe dans la demi-heure qui arrive. Laissez les Kumar, Yepa, Zao, Zao avec MHD. qu'on écoute juste après l'actuel sport. Il y aura One Dance de Drake également, L'actuel sport. Rémi, c'est parti. Le temps pour aujourd'hui, des orages Ouais, des orages et puis c'est couvert de manière générale. On a des averses sur toute la moitié est avec donc des orages prévus dans le nord cet après-midi. On a 18 départements actuellement en vigilance euh, orange pour les orages de l'Auvergne au Midi-Pyrénées. Demain samedi, le soleil fera de belles apparitions malgré les passages nuageux, des coups de tonnerre prévus dans le nord-est et puis ça ira mieux dimanche notamment en fin de journée. Les températures ce matin, 13 degrés à Caen, 15 à Chartres et à Orléans, 16 à Nantes, 17 à Lille et à Clermont-Ferrand, 18 à Saint-Etienne et à Paris, 19 à Bordeaux, 20 à Lyon, 22 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 21 à Cherbourg, 23 à Brest, 24 à Toulouse et à Lorient, 26 à Lille et à Lyon, 27 à Marseille et à Beauvais, 28 à Paris et 31 du côté de Manos. Que la pollution, c'est moyen, les indices compris entre 3 et 5, ça monte à 6 sur Mulhouse, Poitiers, Marseille, Avignon ou encore sur Nice. Dans une demi-heure, on aura un tout nouveau son de Black M à vous faire découvrir. Il s'appelle Je suis chez moi, nouveau Black M aux alentours de 7h30. Et là, c'est parti pour l'actu. Et la colère qui ne redescend pas dans le Val d'Oise en région parisienne après la mort d'Adama Traoré. De nouveaux incidents ont éclaté cette nuit à Beaumont et à l'île d'Adam. Des voitures et des poubelles ont été incendiées. Près de 180 policiers et gendarmes sont mobilisés sur place. Échauffourés qui font donc suite au décès du jeune homme pendant son interpellation mardi. Les résultats de l'autopsie ont démontré qu'il souffrait d'une grave infection et qu'il n'y a pas eu de violence. Une marche blanche est organisée par sa famille cet après-midi. Une opération antiterroriste menée hier à Argenteuil en banlieue parisienne. Deux à trois objectifs était visé par les forces de l'ordre à la demande du parquet. L'intervention n'a pas de lien avec l'attentat de Nice. Un homme a été interpellé et passé en garde à vue. La loi travail peut être plus qu'un mauvais souvenir pour le gouvernement. Fini les négociations et les prises de position. Le texte a officiellement été adopté hier à l'Assemblée après le recours à l'article 49.3. Finalement, il accepte de lui laisser du temps. François Hollande ne semble plus si pressé de voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne. Le président reconnaît qu'il faut un certain délai à Theresa May pour négocier au mieux le départ de nos voisins. La première ministre était hier à l'Elysée. La demande officielle sera sûrement faite l'an prochain pour une sortie officielle en 2019. La décision est donc prise. Ce sera des Jeux Olympiques sans la Russie, annonce faite hier par le TAS, le tribunal arbitral du sport. La plus haute instance du sport a rejeté l'appel des athlètes russes, conséquence du scandale de dopage qui a éclaté il y a plusieurs mois et qu'un rapport euh, remis récemment euh, estimait que c'était un dopage d'État, donc un dopage généralisé. Le Tour de France avec un Chris Froome quasi intouchable. Le maillot jaune s'est imposé hier à Megève à l'issue du contre-la-montre. Il devrait remporter le tour dimanche pour la troisième fois. 19e étape aujourd'hui entre Albertville jusqu'au pied du Mont Blanc, soit un parcours de 146 km. Merci pour tout Rémi et ton retour tout à l'heure pour l'actu et pour le sport. À tout à l'heure. Skyrock. non-stop.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 down, I'll take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 L'ambiance est validée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 non, tu n'as pas idée. Pourquoi verbaliser L'ambiance est validée. Le c'est Skyrock qui vous passe le plus de son rappeur NB dès le matin sur Skyrock. Zao, Zao avec MHD. C'était laisser les Kuma 7h11. Lil Wayne avec Wiz Khalifa maintenant. Le titre s'appelle Sucker for Pen. Et la nouvelle de Soprano derrière avec le diable ne s'habille plus en Prada. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. And pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. it with my homies. It don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team. We the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just posted getting crazy. Living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up. Cause I know what we've been loyal, we've been fan. We the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope. I see my enemy like, what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload Hold up, I know what up, I know what up. I you. devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark. Got jealous bitches up in the boat, eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole. That's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit it for tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting in. Getting in, getting in, getting in. Ain't got no other way, so we started and finished it. Finish it. No pain, no game. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. La première fois que tu l'as entendu à la radio. Ça se passe sur Skyrock. Yeah. Skyrock. Le morning. R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux.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 Le diable ne s'habille plus en Prada, Soprano sur Skyrock dans le morning rap R&B Soprano que vous retrouverez bientôt dans la radio libre de l'été. Je peux déjà vous donner la date, ça sera le mardi 2 août et la radio libre de, de l'été à retrouver tout à l'heure sur Skyrock à partir de 21h les meilleurs moments de la radio libre. On est vendredi, il y aura il y aura euh, Romano alias euh, Pamela et ses petits euh, ses petits chéris du répondeur de Pamela, le clash de la drague et le double appel aussi à pas louper tout à l'heure sur Skyrock à partir de 21h D-Full Romano, Lamari Momo, Samy Karim et Cédricain tous les soirs pour la radio libre sur Skyrock à partir de 21h, 7h19. Là, on est euh, vendredi matin. C'est le morning rap RB qui continue. Attention, grosse nouveauté à découvrir dans moins de 20 minutes. Je suis chez moi. Je suis, Je suis français. Black M. Peut-être parce me trouvent trop français. Je suis chez moi, le tout nouveau Black M à découvrir sur Skyrock. Il y aura aussi du Joule et du designer. 100 places de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Géant. Envie de fraîcheur Les légumes de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, la tomate côte aumônière gourmande et généreuse, catégorie de calibre 67 origine France, est à seulement 1,79€ le kilo. Oui, 1,79€ le kilo. Une offre pleine de saveurs jusqu'à dimanche au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Ce message d'alerte annonce le commencement de la purge annuelle. Tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal durant les 12 heures qui suivront. American Nightmare 3. Élection, malheur à qui voudrait l'arrêter. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. American Nightmare 3, élection, votée à balles réelles, actuellement au cinéma, avec Skyrock. Alors, palme, ok, maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an Waouh Ça fait plus de 600 photos, ça <gasps> Vite Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Olivier a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors il croit qu'il peut tout remporter, même ce Grand Prix de moto oui, mais Olivier, c'est chez McDonald's que tu gagnais tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Alonso. Elle va te débrouiller, ça y est. nouvel album disponible. En concert au Dôme de Marseille le 26 novembre. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de l'Imalme 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détails sur Ikea.fr. Ikea Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Strat gagnante. Victoire foot. Sol stratifié. Pose facile. Sous-couche intégrée. Petit prix. 6,95€ le mètre carré. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Sol stratifié, 8 plus 2 mm de sous-couche, garantie 20 ans, à seulement 6,95€ le mètre carré, soit 12,98€ la botte. Arrivage en quantité limitée à partir du 22 juillet dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. R&B. Non-stop. Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop. Morning. Morning. Rap et R&B. Rap. R&B. 6h, 9h sur Skyrock. I got broads in Atlanta. Cruise with the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted know you banned it. But we killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted to me in the fan. Credit cards and the scams. <laughs> Hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. Why is it panda? Package for Danny. Selling boat, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your bandit. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, chasing the leanest, sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let designer, over to lettuce you. They be acting rats, I know we clapping you. I be pulling my stuff in the finest you. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black is six, found Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comma. Paroli is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discounts for digits. Say you make you a lot of money. No killers pull up in the end, baby. CTDD pull up in the killer, baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars yeah, I shoot it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business, In the brave doing the doing the doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just at the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, way and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man at the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Big nigga pull up your bandit. But we killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards and the scams. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. Why is he planning? Package full, Danny, selling ball, candy. Man at the macho like Randy. The chopper, go out for granted. This nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Skyrock, Skyrock, les versions uniques de tes sons préférés. C'est Jojo Joule sur Skyrock. Rappé RB non Store. Joule sur Skyro. Rappelé RB non-stop. vrai, faut que je les résolve. Je fais ce que je peux pour mes photos Et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que t'as fait comme un chinois. partir sous se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse, même parano. en version unique pour les auditeurs de Skyrock. Le son de Jules le Marseillais, pile poil, 7h30. On est vendredi matin, ça y est. On peut dire que c'est le week-end. On aime bien dire que c'est le week-end dès le, vendredi matin. Du son et des cadeaux, le morning rap RB. Tous les matins sur Skyrock pendant tout l'été entre 6h et 9h. Des cadeaux avec des places à par 5 à gagner pour retrouver Rihanna en concert Skyrock samedi prochain, le 30 juillet, du côté du Stade de France. Attention, dans quelques secondes, on va écouter ça. Rien avec Drake. Rihanna et Drake avec Work. Si jamais, si jamais derrière il y a un deuxième titre de Rihanna, parce qu'on sait jamais, faudra envoyer Rihanna au 7 20 20 et vous repartir avec vos 5 places pour le concert de Rihanna au Stade de France. On va savoir s'il y a deux titres de Rihanna juste après l'actuel sport. Bah, bah on y va, c'est parti, le temps pour ce matin Eh ben c'est couvert ce matin, on a des averses sur la moitié est avec des orages prévus dans le nord cet après-midi. 18 départements en vigilance orange pour les orages de l'Auvergne au Midi-Pyrénées. Demain samedi, le soleil fera de belles apparitions malgré les passages nuageux, des coups de tonnerre sont prévus dans le nord Ça ira mieux dimanche, notamment en fin de journée. Les températures ce matin, 14 degrés à Beauvais, 15 à Alençon, 16 à Tours, 17 à Lille et au Mans, 18 à Paris, 19 à Toulouse, 20 à Lyon, 21 à Montpellier, 22 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 22 au Havre, 23 à Saint-Etienne, 25 à Bordeaux, 26 à Lille et à Lyon, 27 à Marseille et à Orléans, 28 à Paris et à Poitiers, 30 à Nîmes et 32 du côté d'Ajaccio. La pollution, c'est moyen. Les indices sont compris entre 3 et 5. Ça monte à 6 sur Mulhouse, Poitiers, Marseille, Avignon ou encore sur je suis chez moi, le tout nouveau Black M, Black M qui répond à pas mal de questions qu'on s'est posées ces dernières semaines. Nouveau Black M dans moins de 10 minutes et là c'est parti pour l'actu. Et encore euh, beaucoup de monde attendu sur les routes aujourd'hui. Bison futé le drapeau orange dans le sens des départs euh, et rouge en Ile-de-France. Il est déconseillé de quitter Bordeaux, Lyon et Paris entre 11h et 21h. L'occasion de rappeler qu'il faut être prudent. Vous allez peut-être faire euh, la fête normale pendant vos vacances et vous savez que Sam est votre meilleur ami. La route reste la première cause de mortalité chez les 18-24 ans. Un projet longuement préparé L'enquête se poursuit après l'attentat de Nice il y a tout juste une semaine. Cela faisait un an que Mohamed Lawesh Boulel échangeait des SMS avec ses complices. Il avait dans son téléphone des photos du feu d'artifice de Nice en 2015 avec des zooms sur la foule. Quatre hommes et une femme ont été déférés hier et mis en examen avant d'être écroués. Sur le plan de la sécurité, une enquête a été ouverte pour connaître le dispositif qui avait été mis en place. Les résultats seront communiqués la semaine prochaine. 15 personnes sont toujours entre la vie et la mort. L'inquiétude autour de la sécurité des Jeux Olympiques de Rio. La compétition commence, vous le savez, dans quelques jours, le 5 août. 10 individus ont été interpellés hier. Ils avaient prêté allégeance à Daesh et préparé des attentats. Cela n'empêche pas les fans de sport d'acheter euh, leurs billets. Le dernier lot a été mis en vente hier. 100 000 tickets ont trouvé preneur en quelques heures. Les sports les plus demandés sont le foot, le beach volley, le basket, le tennis et l'athlétisme. Christine Lagarde qui saura aujourd'hui si elle est poursuivie pour euh, son rôle dans l'arbitrage tapis crédit lyonnais. La Cour de cassation se prononce sur le pourvoi formulé par la patronne du FMI en cas de refus. Elle sera jugée par la Cour de justice de la République. Et puis les Bleus qui sauvent l'honneur, c'est du foot bien sûr. L'équipe de France des moins de 19 ans joueront bien, jouera bien la finale de l'Euro. Euh, victoire hier contre le Portugal, 3 buts à 1. La finale est prévue dimanche, ce sera contre l'Italie. Ce que j'aime bien à Skyrock, c'est quand on parle de foot, on rajoute toujours le mot bien sûr. Ah bah c'est du foot, bien sûr. Ah <laughs> Premier sur le foot, bien sûr. Rémi, va-t-on passer deux titres de Rihanna à la suite ou pas ah, D'après toi, bien, je le sens toi tu le sens, toi. Ouais, je le sens. Bah, bien. Attention, hein. je prépare mon SMS 720 s'il y en a pas, euh, <laughs> tu vas te faire traiter. Hein. Euh, ouais, mais bon, moi je le sens bien. D'accord, ok. Là, on se met un Rihanna, Rihanna et Drake avec Work. Vous connaissez le principe. Deuxième titre de Rihanna juste derrière. Vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et ses cinq places pour voir Rihanna le 30 juillet au Stade de France. Tell me about that work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, my ta, ta, ta, ta, ta. Drive me I a dessert. No time to have you lurking. You make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, all my patience. You took my heart, all a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and that nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. To me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. Tell me about that work, work, work, work, work, work. When you walk out, na na na na na. Before the table turn, turn, turn, turn, turn, turn. Beg you something, please. get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got trying tryna end me off. Oh. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, work, work, work, work, work. It's me up work, work, work, work, work. It's me gentlemen, Rihanna. Hi, this is Rihanna. Comme toi, Comme toi, Rihanna a aussi choisi Skyrock. pour ses prochains concerts en France. I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son, and I took his heart when I pulled out that gun. Rum rum rum Man down, rum pa pa rum pa pa rum pa pa pa pam, rum pa pa pam. Man down, rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. bullet on you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do. Hey, ram, pop pa pam, ram, pop pa pam, ram, pop pa pam. Me say one man down. Oh, me say ram, pop pa pam, ram, pop pa pam, ram, pop pa pam. When me went downtown, cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord of mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can see me now, see me now. Oh, mama mama, I just shot a man down in Central Station. Yana sur Skyrock. On accueille Clarisse. Oui, Clarisse. <laughs> Qu'est-ce que tu étais en train de raconter, Clarisse Tu te disais pourvu que ce soit moi, c'est ça C'est ça, exactement. T'as 24 ans, t'es à Évreux. On vient d'écouter quoi, Clarisse, sur Skyrock à l'instant C'est toi qui vas désannoncer les disques. Exactement. Donc, euh, Work et Man Down. Exactement. Ce qui veut dire, ce qui veut dire, Clarisse, que tu repars avec mes, 5 euh, places de concert. Bip, bip Rihanna, 5 places pour la voir en concert Skyrock samedi prochain le 30 juillet, Stade de France, le troisième et dernier concert de sa tournée française. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Clarisse. Maintenant, va falloir trouver du monde. 4 personnes pour t'accompagner. Non, mais ça, n'y a pas tout. Va falloir choisir. Voilà. Ouais, va falloir choisir, c'est ça le plus dur. Mais bon, Exactement, ça Bon, bah, je te fais des bisous et je te souhaite bah, un bon concert. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci beaucoup. À bientôt, Clarisse. <laughs> À bientôt, bonne journée à vous. Toi aussi, ciao, ciao. Et puis restez bien à l'écoute. Hein. Il y aura encore des doubles à Rihanna euh, dans le cours de, la matinée. Dès que vous entendez 200 à la suite, vous envoyez Rihanna au 7 20 Et petit mot également pour tous ceux qui nous écoutent dans le Nord-Pas-de-Calais. Écoutez bien Skyrock cet après-midi entre midi et 16h. On remettra des places en jeu et il y en aura plein à gagner hein, pour voir Rihanna demain soir du côté du stade pierre Morroy à Villeneuve d'Ascq. Alicia Kiss dans le Morning Rap NB 7h42 in common et tout nouveau Black M juste après Je suis chez moi. Said I'd be gone by five. It's sunrise and I'm still in your bed. Good night you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. somebody like me, you must be messed up too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like somebody like me, you must be messed up too. Who wants to love somebody like Je suis chez moi, le Big Black M en nouveauté sur Skyrock. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant, se méfie d'elle. vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle, je sais qu'elle m'aime, je suis français. que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. alcool, bague, mariage chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais Je suis français veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Yeah. Nouveau Black M sur Skyrock, le Big Black M tiré d'éternel insatisfait, le nouvel album qui sortira au mois d'octobre et que Black M viendra présenter chez Fred dans Planète Rap à l'occasion d'une semaine spéciale. Entre 20h et 21h, je suis chez moi à pratiquement 8h moins 10 dans le Morning Rap R&B, Morning Rap R&B qui continue vendredi week-end qui approche Florida, Maya c'est et Binta aussi. La nouvelle d'Alonso des psychiatres de la rime ainsi que votre horoscope de l'amour, c'est dans une minute. Vita, son nouveau hit avec Joe. you. ça les dérange, le nouveau single de Vita Vidjoul disponible. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de Limalme 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détail sur Ikea.fr. Ikea Géant Envie de fraîcheur Les fruits de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, le plateau de 2 kg de nectarines blanches ou jaunes origine France, catégorie 1, calibre B, est à seulement 3 euros. Oui, 3 euros les 2 kg de nectarines. Une offre sucrée à retrouver jusqu'à dimanche au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Oui, votre horoscope de l'amour tous les matins sur Skyrock dans le morning rap RB du lundi au samedi. On est le vendredi 22 juillet, 0 sur 5 de puissance amoureuse. Malheureusement pour les balances et pour les capricornes, fuyez les frustrés et autres michetots d'Instagram et des réseaux sociaux. 1 sur 5 pour les taureaux et pour les poissons. Méfiez-vous des gens qui vous mettent trop rapidement sur un piédestal. 2 sur 5 de puissance amoureuse, bélier et gémeaux. Vous aurez besoin d'un petit peu plus de temps que d'habitude pour faire monter la température. 3 sur 5 scorpion et verso c'est le moment de dégainer votre arme secrète, le massage qui rend fou. 4 sur 5 pour les cancers et pour les lions avec l'ascenseur émotionnel qui va tourner à plein régime et plutôt dans le bon sens. Et enfin, les vierges et les sagittaires avec au programme un tête-à-tête aussi torride que langoureux. Les vierges et les sagittaires, ça fait 5 sur 5 de puissance amoureuse. Morning Rap R&B avec Maya House de Florida et Binta d'Alonso sur Skyrock.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 to stay. Close the blinds, let's pretend that the time has Du en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau Pour la soulever, faut plus qu'un permis moto Elle t'a donné soif et tu vas la consommer Consommer son boulot, c'est de l'eau Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal ce bout, on a de la nuit C'est une bombe, c'est une kamikaze tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves de psychiatre de Larry Alonso avec Binta, le collègue de Soprano. 7h58, on prépare le week-end, les vacances aussi pour pas mal d'entre vous. Avec du son, Morning rapper R&B, le retour dans quelques secondes avec Mike Postner pour I Took a Pill. Et Nibiza et SCH aussi avec Allo Moment. Max a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's, alors il croit qu'il peut tout emporter, même ce titre de champion du monde de beatbox. Oui, mais Max, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Alors palme, ok, maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an Waouh Ça fait plus de 600 photos, ça <gasps> Vite Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr Drake I need a One more time I go. powers a hold on me. I need a one I'm way too good to Drake, nouvel album Views disponible. Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé chez Com et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mystèreauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, ils l'avaient en stock, ils me l'ont envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, mystère auto. C'est aussi pour les pros.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 8h03, vendredi matin, le 22 juillet. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même. Le morning rap R&B du son et des cadeaux tous les matins de 6h à 9h. Aïe, que que et Ibiza qui se prépare. SCH aussi avec Allo Moment, la roulette tout à l'heure avec l'enceinte, la Monster Backfloat et la triple compile. Planète Rap 2016. On va reparler de Tranquillou dans, quelques minutes. Mais là, on y va direct hein, pour euh, l'actu et pour le sport. Rémi, au niveau de la météo, ça se gâte. Ouais, c'est un peu couvert aujourd'hui. On a des averses là sur toute la moitié est avec des orages prévus dans le nord cet après-midi. 18 départements, toujours en vigilance orange pour les orages. Ça va de l'Auvergne au Midi-Pyrénées. Demain samedi, le soleil fera de belles apparitions malgré les passages nuageux. Des coups de tonnerre sont prévus dans le nord-est. Ça ira mieux dimanche, notamment en fin de journée. Les températures ce matin, 13 degrés à Caen, 15 à Chartres et à Orléans, 16 à Nantes, 17 à Lille et à Clermont-Ferrand, 18 à Saint-Etienne et à Paris, 19 à Bordeaux, 20 à Lyon, 22 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 21 à Cherbourg, 23 à Brest, 24 à Toulouse et à Lorient, 26 à Lille et à Lyon, 27 à Marseille et à Beauvais, 28 à Paris et 31 du côté de Manosque. La pollution ses moyens. Les indices sont compris entre 3 et 5. Ça monte à 6 sur Mulhouse, Poitiers, Marseille, Avignon ou encore sur Nice. On revient sur les toutes dernières infos sportives juste après l'actu. La colère qui ne redescend pas dans le Val d'Oise en région parisienne après la mort d'Adama Traoré. De nouveaux incidents ont éclaté cette nuit à Beaumont et à Lille-Adam, même si c'est vrai que ça a été quand même plus calme que la nuit d'avant. Des voitures et des poubelles ont été incendiées. Près de 180 policiers et gendarmes sont mobilisés sur place. Échauffourés qui font donc suite au décès du jeune homme pendant son interpellation mardi. Les résultats de l'autopsie ont démontré qu'il souffrait d'une grave infection, qu'il n'y a pas eu de violence. Une marche blanche est organisée par sa famille cet après-midi. La loi travaille peut être plus qu'un mauvais souvenir pour le gouvernement. Fini les négociations et les prises de position. Le texte a officiellement été adopté hier à l'Assemblée après le recours à l'article 49.3. Couvert de blessures au visage et sur le corps, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé grièvement blessé à Toulouse. L'individu originaire de Montauban aurait été séquestré durant plusieurs jours. Une enquête a été ouverte pour acte de torture et de barbarie. Une affaire qui reste encore bien floue pour le moment. Donald Trump qui accepte avec euh, humilité et gratitude de porter les couleurs républicaines pour l'élection présidentielle américaine. Le milliardaire a prononcé son discours d'investiture cette nuit euh, qui clôture la convention de son parti à Cleveland. Euh, sa parole était très attendue alors que les républicains sont divisés sur sa nomination. Le candidat a promis un retour de la sécurité aux États-Unis. La décision est donc prise. Ce sera des Jeux Olympiques sans la Russie, annonce faite hier par le TAS. Le tribunal tribunal arbitral du sport, la plus haute instance euh, du sport, a rejeté l'appel des athlètes russes, conséquence du scandale euh, du dopage qui a éclaté il y a déjà plusieurs mois. Et puis le Tour de France avec un Chris Froome quasi euh, intouchable. Le maillot jaune s'est imposé hier à Megève à l'issue du contrôle à montre Il devrait remporter le Tour dimanche pour la troisième fois. 19e étape aujourd'hui entre Albertville jusqu'au pied du Mont Blanc, soit un parcours de 146 km. Ça pédale, ça pédale. Et toi, Rémi, le retour tout à l'heure pour l'actu et pour le sport. Ouais. À tout à, l'heure l'heure, Mike Posner, on y va tout de suite avec quelques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 再错，再错。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 Skyrock. Skyrock. Morning, morning. Rap et R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Oh non. Ah ouais. Non, non. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la faute à la télé. Je pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Mon chat partout, donc tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos portrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Hein? Allons-nous-en. Allô, maman ça va pas fort. J'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, allô maman. Je crois que t'as besoin, t'aurais pas. Allons-nous-en. Je serai ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en âge, Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, j'suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les thèses de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. j'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs Allô maman, je crois que t'as besoin Repos, allons-nous-en J'aurais pas tout fait pour te perdre Mais je t'ai perdu, heureusement Que j'ai pas tout fait pour te plaire C'est hyper dur, mais au fond Tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère Allô maman, ça va pas fort J'ai perdu du temps, allô maman J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô, maman. Bobo. Bobo. Allons-nous-en. Allô, maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô, maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô, maman. J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin. De repos. Allons-nous-en. Maman, ça va? dans toute la France. Tournée Skyrock à partir de la rentrée. STH le Marseillais sur Skyrock à l'au moment 8h12. Le morning rapper NB qui se poursuit. Nouveauté maintenant DJ Khaled avec Drake. C'est parti pour Far Free et le S-Crew derrière avec Necfeu pour J'aurais pas dû. Major key. Major key. DJ I go on and on. Can't understand how I last so long. must have the superpowers. Last 223,000 hours, and it's cause I'm off the of CC. And I'm off the Hennessy. And like your boy from Compton said, you know this dick ain't free. I got girls that I should've made pay for it. Got girls that I should've made wait for it. I got girls that I cancel a flight back home. Stay another day for it. You got attitude on nine, yo. Pussy on agua, yo. Stomach on flat, flat, and yo ass on, what's that? And, yeah, I need it all right now. Last year I had drama, girl, not right now. I was never gonna chat what we talking about. You the only one I know can fit it all in them. Man, I always wonder if you ask yourself, is it just me? Is it just me? Or is this sex so good I shouldn't have to fuck for free? Uh, is it just me? Yeah, is it just me? Is this sex so good I shouldn't have to fuck for free. I know you working day and night to get a college degree. Bet nobody that you been with even know you're free, right? You know you only do that with me, right? Yeah, double checking on you. You know I never put the pressure on you. You know that you make your own mind up. You knew what it was when you signed up. Now you gotta run it up. I be out of words trying to sum it up. Girl, you throw it back like one love. Even let me slash on the tour bus. Yeah, I told her, but she don't do enough. Even though you in the hood, I'm still pulling up. Dip, dip, straight to your doorstep. This a real thing, can you feel the force yet? I always wonder if you ask yourself, is it just me? Is it just me? Or is this sex so good I shouldn't have to fall for free? Uh, is it just me? Yeah, is it just me? Is this sex so good I shouldn't have to another one, another one. They don't want me to have another anthem, so I made sure I got another anthem. Another the best over yo. Summer's ours. It always has been. Don't ever play yourself. <laughs> One shot for future the prince. One time for 40. What's up for Drake? Yeah, another one. Rap et R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. Non-stop music. Le morning rap et R&B 6h-9h sur Skyrock. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je balle. Mais c'était pas la white wheel J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime je sais que je vais recommencer. Toi-même, tu sais comment c'est. Quand, quand, quand, quand, quand, Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des seules à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles et J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû Jamais de la vie Mais je trahissais Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû pas Jamais de la vie Mais je trahissais Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi Malgré mes je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien mais je tentais déjà comme elle Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète déconné, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancune. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en crime. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer c'est commencé Quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal Veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Et qu'elle veut me parler à huit clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed fait du mal à ma petite. Le escrew sur Skyrock, le groupe de Nekfeu avec J'aurais pas dû, c'est un son que vous retrouvez sur la triple compile Planète Rap 2016. 40 sons, 3 CD à l'intérieur pour tous ceux qui demandent où est-ce qu'on peut la choper. La triple compile, vous pouvez la retrouver un petit peu partout, euh, bah, dans toutes les grandes surfaces. Regardez, vous verrez avec le logo Skyrock et le logo Planète Rap dessus. Elle est dispo également en téléchargement. On vous l'offre ce matin dans la roulette, dans le Morning Rap RB avec également l'enceinte qui flotte, la Monster Back Float qui vaut 150 euros. Préparez-vous, on va donner un top inscription pour la première roulette dans moins de 20 minutes. Le morning rapper RB qui continue, il est 8h20. Jamais Skyrock ne vous a passé autant de sons dès le matin. On a Ken Jones, le son à Garden Soul de l'été en prépa. Vita et Jules aussi, ça les dérange. Et puis un son de Rihanna également, il y en aura peut-être un deuxième derrière. 100 places de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite. Envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Lidl, meilleure chaîne de magasin de l'année. Allô patron ah, Je suis au bout du noyau. Ah, on dit au bout du rouleau. Ah, pardon patron, mais Lidl fait le doublé et moi je perds la boule. Aujourd'hui et demain, le kilo de pêche ou de nectarine origine France est à 1,89€. Bah dépêche Des nectarines à moins de 2€ le kilo, il faut que tu te dépêches d'en prendre ah, Patron, alors si vous aussi vous craquez, hein, on est mal Ah, doublement mal, je sais, doublement. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 67-73, chair jaune ou blanche selon magasin, origine France. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de Limalme 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détail sur Ikea.fr. Ikea. Casino. Tu sais ce que j'ai envie de faire avec les délicieuses côtes de porc Origine France de chez Casino Non, aucune idée. En acheter quatre et les manger deux par deux. Ah bah c'est sympa. Et moi je fais quoi pendant ce temps-là Bah t'en achètes deux et tu manges comme quatre. Eh bah là d'accord. À ce prix-là, tout est possible. Jusqu'au 24 juillet, dans tous les supermarchés Casino, la côte de porc, côte et et Origine France est à 2,95€ le kilo seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. En ce moment chez But, numéro 1 du conseil en literie, jusqu'à moins 40% sur une sélection de grandes marques. But, c'est nous. Étude Action Plus 2016, à conditions en magasin. Pensez bien fort au métier de vos rêves. C'est agréable, n'est-ce pas Et maintenant, dites-moi ce qui vous empêche de le faire. Votre âge peut-être Les enfants qui prennent du temps mais du coup, avez-vous pensé au CNED Avec le CNED, profitez de formations à distance quand vous voulez et où vous voulez. C'est facile. Avec les contenus personnalisés du CNED, concentrez-vous seulement sur le métier que vous voulez. Chaque année, le CNED accompagne plus de 220 000 personnes vers la réussite, en France comme à l'étranger. Une façon de vous dire que vous n'avez pas rêvé Rendez-vous sur CNED.fr. CNED, connecté à votre avenir. Ça va se jouer au finish entre deux cyclistes Oh oui, Martha rattrape Duval et le gagnant hein. La discount Je dois filer Aujourd'hui, les nectarines jaunes et blanches origine France sont à 1,45€ le kilo chez Netto Oui, 1,45€ le kilo Quel beau finish cette alerte discount Netto, le discounter qui fait la différence. Calibre B, catégorie 1. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Brico-Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Coupe carré. Nouvelle tête Débroussailleuse thermique. Coupe facile Lame performante. Prix rasé 99 euros. La qualité, le prix, Brico-Dépôt, l'essentiel en deux mots. Débroussailleuse thermique NL, 30,3 cm3, lame 4 dents, diamètre de coupe 23 cm à seulement 99 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 22 juillet dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico-Dépôt a été réélu meilleur gène de magasin de bricolage de France. R&B, non-stop. Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson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 for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, mada? da. And she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, mada? da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade. Her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, star. said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bandu Mada Then she says I pass it. And I said, nabule. No matter where I go, You know I love her all. She said, hola, como She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bandu Then she says I pass it. And I said, nabule. No matter where I go, You know I love her all. du Du R&B. Oh my God. Skyrock. Tous les sons qui cartonnent. Restez Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me dis quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse parler, vas-y, laissez faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange, je qui sur au Mon marche à la parole, J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange, je qui sur au On en a rien à foutre. Pas, pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Pas pas que j'en fais trop. Je regarde trop la télé, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laissez faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange. Celle qui passe sur mon dos. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange. Celle qui passe sur mon dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre Qu'est-ce ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route on marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. Vita Joule en nouveauté sur Skyrock, ça les dérange, il est 8h30 vendredi matin. Ça y est, le week-end qui approche, ça va être aussi le début des vacances pour euh, pas mal d'entre vous. Elle, n'est pas en vacances. Elle est au taquet avec Skyrock en tournée. Elle était à Lyon mardi soir, elle sera demain au stade pierre roy à Villeneuve d'Ascq et le samedi 30 juillet au stade de France à Paris-Saint-Denis. C'est Riri, Rihanna, on a des invites à vous offrir en ce vendredi matin sur Skyrock. Attention, je vais vous passer un titre de Rihanna. titre où elle pose sur un son de Calvin Harris, This is what you came for. Alors question, va-t-on passer ou non derrière un deuxième titre de Rihanna Si c'est le cas, faudra envoyer Rihanna au 7 20 20 et vous repartirez avec vos places par 5 pour Rihanna au Stade de France. Rihanna par deux fois peut-être. C'est euh, juste après euh, l'actuel sport. On fait un point tout de suite avec toi, La météo pour aujourd'hui bah encore, c'est couvert aujourd'hui. Hein. Des averses sur toute la moitié est avec des orages prévus dans le nord cet après-midi. On a 18 départements en vigilance orange pour les orages de l'Auvergne au Midi-Pyrénées. Demain samedi, le soleil fera de belles apparitions malgré les passages nuageux, des coups de tonnerre prévu dans le nord-est. Ça ira mieux dimanche, notamment en fin de journée. Les températures ce matin, 14 degrés à Beauvais, 15 à Alençon, 16 à Tours, 17 à Lille et au Mans, 18 à Paris, 19 à Toulouse, 20 à Lyon, 21 à Montpellier, 22 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 sur la plage d'Étretat, 20 à Calais, 21 à Perros-Guirec, 23 à Quiberon, 24 sur la serviette des Sables d'Olonne, 25 les pieds dans l'eau à Arcachon, 26 à la Grande Motte et 28 à lille Rousse en Corse. La pollution et ses moyens, les indices sont compris entre 3 et 5. Ça monte à 6 sur Mulhouse, Poitiers, Marseille, Avignon ou encore à Nice. L'horoscope de l'amour dans moins de 20 minutes, là c'est parti pour l'actu. Et encore beaucoup de monde attendu sur euh, les routes ce week-end. Bison futéiste, le drapeau orange dans le sens des départs aujourd'hui. Et rouge en Ile-de-France, il est déconseillé de quitter Bordeaux, Lyon et Paris entre 11h et 21h. L'occasion de rappeler qu'il faut être prudent, euh, veiller à bien respecter toutes les règles de sécurité. Euh, n'oubliez pas de prendre des pauses toutes les deux heures et encore une fois, bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Une opération antiterroriste menée hier à Argenteuil en banlieue parisienne. Deux à trois objectifs était visé par les forces de l'ordre à la demande du parquet. L'intervention n'a pas de lien avec l'attentat de Nice. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue. L'inquiétude autour de la sécurité des Jeux Olympiques de Rio. La compétition commence, vous le savez, le 5 août. Dix individus ont été interpellés hier. Ils avaient prêté allégeance à Daesh et préparé des attentats. Cela n'empêche pas les fans de sport d'acheter leurs billets. Le dernier lot a été mis en vente hier. 100 000 tickets ont trouvé preneur en quelques heures. Les sports les plus demandés sont le foot, le beach volley, le basket, le tennis et l'athlétisme. Finalement, il accepte de lui laisser du temps. François Hollande ne semble plus si pressé de voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne. Le président reconnaît qu'il faut un certain délai à Theresa May pour négocier au mieux le départ de nos voisins. Le Premier ministre était hier à l'Elysée. La demande officielle sera sûrement faite l'an prochain pour une sortie en 2019. Les Bleuets qui sauvent l'honneur, c'est du foot bien sûr. L'équipe de France des moins de 19 ans jouera la finale de l'Euro. Victoire contre le Portugal hier 3 buts 1. La finale est prévue dimanche contre l'Italie. Et puis le Tour de France avec un Chris Froome quasi intouchable. Le maillot jaune s'est imposé hier à Megève à l'issue du contre-la-montre. Il devrait bah, remporter le tour un dimanche pour la troisième fois. 19e étape aujourd'hui entre Albertville jusqu'au pied du Mont Blanc, soit un parcours de 146 km. Moi j'ai une idée pour les contre-la-montre. Ah, très très bonne idée. Tous les faire partir en même temps. C'est pas con Ah bah il y aura plus de place après. Bah si, tu fait le contrôle la montre mais tout le monde part en même temps. Mais accélérer. C'est pas idiot. <laughs> bon, t'as pas compris la vanne, c'est pas grave. Rémi, euh, les, les fans de vélo ont compris la vanne. Rémi, on te retrouve euh, demain matin pour la sport. À demain. À ciao, Bonne journée, ciao, ciao. 8h33, le morning rapper R&B qui continue avec Rihanna. Alors attention, tout de suite on écoute un titre de Rihanna. Vous savez ce que vous avez à faire. ainsi hein. Si jamais il y a un deuxième titre de Rihanna derrière, vous envoyez Rihanna au 7 20 20 et ses 5 places pour voir Rihanna en concert Skyrock le 30 juillet au Stade de France à Paris Saint-Denis. watching her, but she's looking at you. cell phone, try and catch a flight. You know one thing straight, I'll be there, girl, whenever you call me. When you at home, that's your man. Soon as you land, you say it's all me. The shit ain't all G with him no more, you ain't entertained. Since I met you a couple months ago, you ain't been the same. Not saying I'm the richest man alive, but I'm in the game. As long as you keep it 100, I'ma spin this chain. Whenever you need me, whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly. Don't care what your friends say, cause they don't know me. I can be your uh. best friend my homie, I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up, I'll roll up, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up, I'll roll up, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Uh, I try to stay out your business, but on the rig, it's so obvious. And if you keep fitting me in your plans and fucking up, your man's gonna get on us. That white sand surrounding us. He be handcuffing, he should work for them officers. If you rollin', I got a spot where I can put you on this medical and send you home doctored up. You wanna ride with me cause you say that he boring. Wake up, you rollin' weak, cooking eggs in the morning. Ain't scared to spend this money, I know I'll make more of it. First you was in the sky, now you say whenever you in orbit. Me, whenever you yeah. want me, you know you can uh-huh. call me. i there shortly. Uh. Don't care what your friends say, cause they don't know me. I could be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. No matter where no matter where you are I'll be there when it's over, baby Cause I was there from the start Don't matter if I'm near Don't matter if you're far All you do is pick the phone up, lady And I'll be there when you Whenever call. you need me, whenever you want me You know you can call me, I'll be there shortly Don't care what your friends say, cause they don't know me I could be your best friend, and you be my homie I ain't gon' flex gon' front You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up Whenever you call, baby, I'll roll up Whenever you need me, whenever you want me You know you can call me, I'll be there shortly Don't care what your friends say, cause they don't know me I could be your best friend, and you be my homie I ain't gon' flex, I'm not gon' front You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up Whenever you call, baby, I'll roll up roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up. I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Roll Up de Wiz Khalifa sur Skyrock en classique du classique du son à l'ancienne, c'est le rencard à pas louper hein, tous les dimanches sur Skyrock de 18h à 20h. Skyrock Classics, pendant deux heures on vous joue les sons rap R&B qui ont marqué l'histoire de Skyrock tous les dimanches à partir de 18h avec Maxime, l'histoire qui continue, Morning Rap R&B vendredi matin, Zao tout de suite, laissez les Kuma avec MHD. Laissez les Kuma. Il ou elle a les nouvelles ne sont pas bonnes.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 L'ambiance est validée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 Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. Tu vois l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. Pourquoi verbaliser L'ambiance est validée. Et mon monde pas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 it. You got that good soul.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 son de l'été découvert sur Skyrock Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling 8h48. Question à vous poser en ce vendredi matin dans le Morning Rap R&B qui veut sa triple compile, la triple compile Planet Rap 2016 avec en bonus l'enceinte, l'enceinte qui flotte, la Monster flotte Ils sont entre mes mains les cadeaux, on vous les a pris en photo d'ailleurs, on les a mis sur les réseaux sociaux. Ils sont à gagner dans la roulette, c'est parti. Top inscription pour la première roulette de la matinée pour tenter votre chance. Vous envoyez roulette au 7 20 20, nous on va tirer au sort parmi euh, tous vos messages. Allez-y hein, faites-le euh, euh, maintenant pour vous inscrire. Ça prend 15-20 secondes. Roulette au 7 à 20 20 et on se retrouve en direct à l'antenne dans moins de 10 minutes. Le morning rapper NB qui se poursuit. Niska. Mustapha Jefferson de Niska avec le hold-up de Beyoncé dans 47 secondes. Casino. Tu sais ce que j'ai envie de faire avec les délicieuses côtes de porc Origine France de chez Casino Non, aucune idée. En acheter quatre et les manger deux par deux. Ah bah c'est sympa. Et moi je fais quoi pendant ce temps-là Bah t'en achètes deux et tu manges comme quatre. Eh bah là d'accord. À ce prix-là, tout est possible. Jusqu'au 24 juillet, dans tous les supermarchés Casino, la côte de porc, côte et et Origine France est à 2,95€ le kilo seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. Alors palme, ok. Maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an Waouh Ça fait plus de 600 photos, ça <laughs> Vite Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de l'amour tous les matins sur Skyrock, 7h-10, 8h-10 et 9h-10. On est le vendredi 22 juillet et c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse aujourd'hui malheureusement pour les balances et pour les capricornes. Fuyez les frustrés et autres mistos d'Instagram et des réseaux sociaux. 1 sur 5, les taureaux et les poissons. Méfiez-vous des gens qui vous mettent trop rapidement sur un piédestal. 2 sur 5 pour les béliers et pour les gémeaux. Vous aurez besoin d'un petit peu plus de temps que d'habitude pour faire monter la température. 3 sur 5 de puissance amoureuse pour les scorpions. Et pour les versos, c'est le moment de dégainer votre arme secrète, le massage qui rend fou. 4 sur 5 pour les cancers et pour les lions avec euh, l'ascenseur émotionnel qui va tourner à plein régime et plutôt dans le bon sens. Et enfin, les vierges et les sagittaires avec au programme un tête-à-tête aussi torride que langoureux. Vierges et sagittaires, tout va bien. 5 sur 5 de puissance amoureuse. Morning rapper NB, Niska tout de suite. On y va pour euh, Mustapha Jefferson avec le hold-up de Beyoncé sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Rap et R&B. Rap. R&B. 6h-9h sur Skyrock. don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy, jealous or crazy? Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down they don't love you like I love Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love me like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star, sexy loving in the car. Like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Oh, look, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I hop up off my bed and get my swag on. I look in the mirror, say, what's up? What's up, what's up, what's up? I hop up up my bed and get my swag on. I look in the mirror, say what's up. Alors retourné le Stade de France. Hier soir, on a eu l'occasion de vous offrir 200 places euh, sur Skyrock. D'ailleurs, merci pour tous les messages que vous avez envoyés sur les réseaux sociaux. On voit que le concert vous a plu et donc on est content de vous avoir fait plaisir. C'était Beyoncé sur Skyrock avec Hold Up. Maxime. Ouais, en parlant de retourner, tu vas faire retourner la roulette toi juste après Ouais, et toi tu vas retourner le 9-12 de ce matin, je sens. Exactement, avec un tout nouveau Black M euh, en plus à découvrir. C'était hier soir à 20h pour la première fois sur Skyrock. Ça s'appelle Je suis chez moi, le nouveau Black M à découvrir juste après Drake et One Dance. Très très bien le nouveau Black M. Voilà, restez là pour le découvrir allez, on y va pour la roulette. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planète 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. On accueille Magali avec nous. Allô Mag Oui, salut Vincent, salut Skyrock. La forme Magali Impeccable, le soleil, tout va bien. En Bretagne, le soleil. Oui, mais oui, bien mais sûr. Oui, mais bien sûr, mais évidemment qu'il y a du soleil, ça c'est l'éternel débat. Donc euh, voilà, mais bien sûr qu'il y a du, euh, bien sûr qu'il fait beau en Bretagne. Magali, on y va pour euh, la roulette. Voilà, j'ai parlé du, <laughs> j'ai parlé d'un sujet là <laughs> qui est sensible en Bretagne. On va faire réagir, c'est clair. Bon, on y va pour la roulette, Magali. À l'intérieur, il y a justement une enceinte que tu peux utiliser quand il fait beau, c'est la Monster Backfloat. Elle flotte à la mer, à la piscine, et il y a aussi, bah, il y a aussi la triple compil Planète Rap 2016. Quand tu veux, tu Christophe Allez, on croise les doigts. Ah, j'ai senti le stop familial. Oui, en famille, avec mes deux garçons. D'accord, Mag. Eh ben écoute, on va faire plaisir à toute la famille. Alors, il y a la triple compil Skyrock 2016. Il y a euh, tous les sons de Skyrock à l'intérieur. Jules, Sopra, Maître Gims, le SCH, Escrew, euh, enfin SCH, le Escrew, oui, tout le monde. Et puis l'enceinte aussi. Oui, Mag merci Sky Bravo à toi Mac. Donc voilà, la Monster Back Float. Voilà, l'enceinte euh, flottante, elle est étanche, euh, tu pourras jouer avec, euh, t'amuser, écouter du son, donc voilà, à la piscine, partout, voilà. Allez, entre mes mains, on te la met dans un paquet, on te l'envoie à la maison à Pontivy. Pas de soucis, on surveille la boîte Bonne journée à tous les auditeurs de Sky, merci à vous. <laughs> Eh ben, bisous à toi Magali. à bientôt. Ciao, Magali et d'autres roulettes à stopper dans la matinée. La prochaine avec Maxime pour participer, vous envoyez maintenant roulette au 7 20 Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ils ont vraiment la grosse tête ici. Chez Lidl Comment ça ah bah oui, le melon quoi. Ah très drôle. Bah, si on veut. Aujourd'hui et demain, ils font le melon charentais jaune à 99 centimes. Moins de 1 euro le melon charentais, chez Lidl. Et jaune. <laughs> C'est ça, et origine France en plus. Et le goût, j'en parle même pas. M'en parle pas. Tu sais qu'on est mal là, oui ah Oui, oui, oui, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 800-950, origine France. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de Limalme 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détails sur Ikea.fr. Ikea. Fanny a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors elle croit qu'elle peut tout réussir, même intégrer cette grande école de musique. Oui, mais Fanny, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août, voire règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. cidre. À l'apéro de l'an zéro, le cidre du roi Arthur s'était envolé. Hein, tout accusait ce fourbe de Jules César. Ah, c'est pas moi, j'avais poney. Mais arrête tes salades, César. Bon, j'avoue, je suis venu, j'ai vu, je l'ai bu. Mais Guenièvre sauva l'apéro. Elle avait des petites bouteilles de cidre au frigo. Doux, brut ou rosé, chacun son préféré. Pas touche, César. Aïe. Le cidre rosé, c'est pour mon Jules. Depuis ce jour, les petites bouteilles de cidre à l'apéro, quelle fraîche idée. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bon, ben, on rentre à par les fenêtres. Ça se fait aussi. Et il y a les prix Le Roi Merlin. Jusqu'au 15 août, pendant l'opération Mon Capital Maison, moins 20% sur tous les types de portes de garage sur mesure et les portes d'entrée sur mesure en aluminium, PVC, bois et acier. Livraison à domicile incluse. Chez Le Roi Merlin, les prix vous font dire Là, je suis sûr de faire le bon achat. Le Roi Merlin, et vos envies prennent vie. Hors promotion et commande en cours. Le Morning 6h-9h sur Skyrock. Yeah Mon bijou, maintenant, la nouvelle de Joule. Juste derrière, c'est le 9-12 avec Maxime sur Skyrock. à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. a ce gros boule dans la cuisine. Je suis résine, j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. T'es mon bijou. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bijou, oh, oh. Dans mon bijou, oh, T'es mon bijou. Je suis fou de toi, je veux mon bijou. that's why section d'assaut découvert hier soir à 20h en premier sur Skyrock. Je suis chez moi. Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant, se méfie fidèle Les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Evil chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais ça. je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Rap et R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. Non-stop music. She said the meanest, sipping fountain. Credit cards and the scammers. Wake up beside you, let designer. Over to lettuce shoot. They be acting rats, I know we clapping you. I be pulling my stuff in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black is six, found Why is he killing no comma? Pop a perk, I got standing gorilla. They come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comma. Broly is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits. Say you make you a lot of money. No killers, pull up in the end, baby. CTD Diddy pull off and he kill it, baby. Call it, feel it, feel it, gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby Trinity. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the doing the doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas split. Panda. Panda. Panda panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just at the in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, wait and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then nigga pull up your bandit killers understand me. I got broads in the line, twisted the lean in the fan. Credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacies, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, fan. Why is he fan. Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. This nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. C'est Skyrock que vous écoutez. Bonne journée, bon vendredi, c'est bientôt le week-end ce soir et on passe une bonne journée avec le son de Skyrock, premier sur le rap. C'était Designer, le protégé de Kenny West, il vient de New York. Panda à l'instant sur Skyrock. On est reparti tout de suite, rap RB non-stop. Voici les Fifth Harmony et Work From Home. Entre 9h et midi ce matin, des cadeaux à gratter. Notamment vos places pour aller voir Rihanna au Stade de France et samedi de la semaine prochaine. Dans la roulette également à gagner la compil Planet Rap 2016 et votre enceinte qui flotte, la Monster Back Float. On en reparle très très vite. Fifth Harmony pour le son maintenant. Work From Home et Maître Gim, c'est ma beauté juste après. Sans place de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. This Rihanna. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Casino. Tu sais ce que j'ai envie de faire avec les délicieuses côtes de porc origine France de chez Casino Non, aucune idée. En acheter quatre et les manger deux par deux. Ah bah c'est sympa. Et moi je fais quoi pendant ce temps-là Bah t'en achètes deux et tu manges comme quatre. Eh bah là d'accord. À ce prix-là, tout est possible. Jusqu'au 24 juillet dans tous les supermarchés Casino, la côte de porc côte et grillée origine France est à 2,95€ le kilo seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. Ce message d'alerte annonce le commencement de la purge annuelle. Tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal durant les 12 heures qui suivent. American Nightmare 3. Élection. Malheur à qui voudrait l'arrêter. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. American Nightmare 3. Élection. Votez à balles réelles. Actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ah, je suis au bout du noyau. On dit au bout du rouleau. Qu'est-ce qu'il y a encore ah, Pardon patron, mais Lidl fait le doublé et moi je perds la boule. Aujourd'hui et demain, le kilo de pêche ou de nectarine origine France est à 1,89€. Bah dépêche Des nectarines à moins de 2€ le kilo, il faut que tu te dépêches d'en prendre ah, Patron, alors si vous aussi vous craquez, hein, on est mal Ah, doublement mal, je sais, doublement. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 67-73, chair jaune ou blanche selon magasin, origine France il y a moins 40% sur la literie chez But. C'est cool. C'est cool. Chez But, ils ont les plus grandes marques, ils prennent le temps pour te conseiller, ils se mettent en cadre pour que tu dormes bien et pour toi, c'est juste cool. Tu peux éteindre, je voudrais dormir. En ce moment chez But, numéro 1 du conseil en literie jusqu'à moins 40% sur une sélection de grandes marques. But, c'est nous. Étude Action Plus 2016, voir conditions en magasin. Ça va se jouer au finish entre deux cyclistes. Oh oui, Martha rattrape Duval et le gagnant. Hein. L'alerte discount. Je dois filer. Aujourd'hui, les nectarines jaunes et blanches origine France sont à 1,45€ le kilo chez oui, 1,45€ le kilo Quel beau finish c'est à l'air discount Netto, le discounter qui fait la différence. Calibre B, catégorie 1. Je sais pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, Hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués, comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat. Jeudi 21 et vendredi 22 juillet, Leader Price frappe encore très fort sur les prix. Les courgettes Origine France sont au prix imbattable de 81 centimes d'euros le kilo. Oui, vous avez bien entendu. Seulement 81 centimes pour savourer un beau légume frais et de saison. À ce prix-là, il n'y en aura pas pour tout le monde et c'est uniquement chez Leader Price. Offre valable le 21 et 22 juillet. Courgettes vrac Origine France catégorie 1. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien.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 on your body number one radio station. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Je ne t'ai pas donné tout mon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 du rap, du rap et du R&B. Et du R&B. R&B. Skyrock, urban music non-stop. Said I'd be gone by five, but it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me. all those days that you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. <laughs> nah, nah, nah, maybe later on I'll text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Get an eye on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Hunter. Who wants to love somebody like me? bonne musique non-stop avec le nouveau Ali Keys. Ali Keys qu'on écoute à l'instant, c'était Incommon. Et attention, ce soir, c'est le week-end, on est vendredi aujourd'hui. Et attention, tous les dimanches, c'est-à-dire après-demain, à partir de 18h et entre 18h et 20h, ce sera Skyrock Classics. L'émission premier sur les classiques avec les sons qui ont fait l'histoire de Skyrock, ceux qui composent l'ADN de votre radio préférée. On va s'en faire un classique maintenant. Entre 9h et midi, on en a plein à vous passer. Justin Timberlake en souvenir avec 50 euh, Cent, une version Skyrock qui n'est passée qu'ici d'ailleurs dans l'histoire. Cry River et puis euh, PNL juste après. Je suis QLF, je suis que la famille. C'est nouveau, c'est sur Skyrock. Yeah. supposed to have a remix. That's how you make one hit record into two. <laughs> 50 Cent. I remember when you used to love me, you used to kiss and hug me. I look into your eyes and get lost for a day. You love me's what you told me all that time I let you hold me. How I ain't feel you slipping away. You were my sun. Whoa! You were my earth you didn't know all the ways I loved you. No. So you took a chance, made other plans. Yeah. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No. Come on. You don't have to say what you did. I already know. I'm jumping up. There's just no chance. Well, you and me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 just go on and just. know what I know, you know. You ain't gotta say a word. It's done in the dark, comes the light. I'm finna kick it to the curb. You smile all up in my face. Girl, you got a lot of nerve. Situation so absurd. You ain't special, you's a bird. Get your shit and hit the dough. You ain't welcome in no more. Ain't no sense in you crying. Girl, you know I know you lying. You must take me for a fool. Thinking I'ma stay with you. First, give me back my jewels. Bitch, I ain't playing with you. Don't have to say what you did. I already know. Uh, no chance. You and me. Don't it make you sick? oh, cry me a river. Go ahead and cry. Cry me a river. Mess up your mascara and all that, girl. All your expensive makeup. Oh, 50 Cent. Justin Timberlake remix, you heard me? Cry me a river. yeah! Premier sur les nouveautés. Skyrock. Skyrock, premier sur le rap. On voyage. Je m'en pas les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le sel. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip, on les met en sueur. Et lendemain dans le père, t'entends du PNL. T'entends du PNL. Dans le ou dans ville on vie la jungle, elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires, du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein, tu touches, on touche le salaire. on fait ce qu'on peut, toi reste en chien, toi reste en chien. Le majeur traverse le ciel, on voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire vogue sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vogue sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. 2-3 millions, 7 mois là juste pour quitter la terre. Je fais plus taga QLF se fait le rap faire. L'odeur de la mer, je sens qu'il est temps de se refaire Je suis bien chez père, je rattrape les années en l'air J'aime son accent, j'aime la vie en vrai Je prends ton temps, je réfléchis après J'ai souri à la merde, souris à l'envers sans commentaire, en commentaire, en commentaire, en commentaire. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. Je prends mon oseille, je chante, je me casse de l'autre bois. Elle est sombre, elle est Ce soir, la lune rouge. Je pète Nax vers Itachi. Putain, c'est de la monnaie, j'ai pas de mon j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des bisous. Même adresse, personne ne nous inquiète Personne Dans, le vide, je vois le monde en entier. On voyage. Je m'en les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je pas les couilles, je suis fire je que sur une plaquette taille Je sais pas pourquoi je déraille Du rap, du rap, du rap Et du R&B Rap and R&B Skyrock, Urban Music, non-stop I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I wish we could turn back time to the good old days when the mama sang. smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My, my name's Blurry Face and I back time to the good old days. pretend, used to play pretend bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah. Rap and R&B, du rap, du rap et du R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. J'aurais aimé voyager à travers le temps Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sana, boycotter le décollage de la 310 de la Yémenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King après son discours, lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, poussé mal comme de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances, mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à J'avais su le pouvoir de Hiro Nakamura J'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa Puis